Bueno, e, Jonander dugu gurekin, eta, bueno, azteko Jonander, e, eh, azte honetan, e, estadion galen jokatuko duzue berriz ere, etxean, eta alkoiano jasoko duzue. E, bueno, E, beti erraten guai, torrezula ikarekin ere komentatzen dugu, ba, e, partido guztiak ez edo gehienak e, zailak izanen direla, gogorrak batez ere ez, talde indartsuak direlako beti aurkariak, baina ezakit nola aurre ikusten duzun edo, edo bueno, ze gako landu duzuen aste honetan ba, alkoian hori aurre egiteko? Bueno, ba, nik uste ez dugula eser ezberdin egin behar ez. E, asieratik, e, bueno, demoraldi edo aurre demoraldi asieratik da e, lanian, e, ba, bueno, ideia batekin, ideia batean e, sinisten danok, eta bueno, nik uste dut hori izan behar dela e, bidea, e, gila da, ba, bueno, jende, asko, jende berri asko etorri garela, eta zaila izaten dela, ba, bueno, e, ba, danok e, askar hartzea mezua edo, baino hori izan bida nik uste dute bidea. E, asieratik e, landu duguna, ba, ba, martxan jartzea eta espero gu bizkanaka ba, e, ikusten jutea eta igande hontan e, lana ondoina ba, e, lana ondoinda ba, bueno, iru puntuak eh, ateatzea. <laughs> Aipatu duzu ez, aurten ba, jokalari berri nahiko zaretela eta eta egia da ba, taldeko kirol batean ba, garrantzitsua dela taldea osatzea eta eh, denak elkarrekin ez, e, lan bera edo helburu beragatik e, aritzea. Horretarako denbora behar da, ez, e, bueno, lan egin behar da eta, eta denbora behar da. Aurre denmoralde izan duzu hortarako ongi joan zen eta denmoraldi hasiera ere ba, aipatu duzu denak ez lanean ongi ari zaretela. Nabaritzen da ez, e, bueno, talde lan hori edo taldea osatzen ari zatela eta denak elkarrekin bat egiten duzuela. Bai, bai, bai, noski, noski nabaritzen dela eta nik uste dute e, aurrera inala, ba, ba, gehiago nabarituko da ez. E, egia da, bueno, ba, jasko euki ditugula, aitzakia e, ez da izan behar, baina, bueno, e, ba, jasko euki ditugu eta, bueno, jendia lekuskan pojolaztu dagoela eta horrek bebai bere influentzia dako. Eta espero dugu, ba, esan dudan bezala, gauzak e, pixkanaka ba, ba, e, ondo jutia, eta, eta, eta bueno, eixe, e, igande honetan berriro iru puntuak etxean gelditzea, eta hortik aurrera ba, pixkanaka behin irabazita, ez da, eta, eixe. Egia da azken aldean ba, baja asko sufritu dituzuela ez, jokalari asko ba, geldirik egon behar izan dute, eta horrek naita ez ba, taldea baldintzatzen du ez nola baitere, baina bueno, horreri aurre egiteare edo aurre egiten ikasi behar da, eta, eta bueno, ba, badirudi momentu zongiari ari zaretela, eta bueno, ba, hortan segitu beharko duzu ez, horri aurregin, eta, eta bat duzun bezala, ba, itzakirik ez izatea, eta bueno, naiz aitzakirik ez izan ba errealitatea da eta eta horren aurrean ere ba zerbait egin behar da. Bai, bai, bai, noski, noski ez dela aitzaki bat izan behar, e, baino egia da ba, baldintzatzen dizula e, lehen esan duan bezala jendia leku saldatu behar izan dugu, eh, bueno, e, batez ere gainea zela erdian bajasko euki orduan, ba, bueno, horrek baldintzatzen dizu, esan duzun bezala, baina, bueno, e, talde bagara, hogeita bi, hogeita lau jokalari geha ba, bueno, e, tokatzen zaigun egin behar dugu tokatzen zaigun momentuan, eta mm-hmm. esan dizuan bezala danok itxen badugu alde berdina arraun, ba, bueno, ondo, ondo ateako da gana, lasek gaude, eta nik uste dut, ba, esan bezala, e, azte burontan e, hmm. irupuntuak atea eta gero dana ba, hobetu ikusiko dela. Hmm. Balintza hauekin, ba, arrobira begiratu behar izan duzue pixka bat ere, ez, hor, e, bigarren taldera, eta, bueno, ba, bete ipatu dugu klubetan eta agitz garrantzitsua dela eh, arrobiko lana, ez, eh, edo arrobian lana egitea, e, horrelako egoeratan, ba, oraindik gehiago somatzen da arrobi horretan egiten den lana, eta hori ere, ba, garrantzitsua izan da zuentzat, ez, momentu hauetan. Bai, bai, bai, noski, e, leku guztietan arrobia garrantzitsua da, baino, e, ba, olako taldetan nik usteo gehiago, ez, e, askenean ez daukagu e, beste talde batzuk ituzten medioak, eta eta horrek baino, behartze zaitu askotan ba, bueno, beko taldera beiratzea eta nik uste dute egon behar harro arro egon behar gara, e, igotzen nahi dian e, oso ondo dailtza egiten eta, eta bueno, e, asko laguntzen taldeari. Eta askenean esan dituan bezala, ez da nuke lan ikema dugu e, tokatzen zaigun arloan, e, nik uste dute gauza ondurtengo diala. <laughs> Eta, bueno, azkenik zure aldetik, e, eh, demoraldi honetan hemen zaude, Real Unionen, eta, bueno, nola izan da demoraldi hasiera hau, edo entrenatzen, edo aurre demoralditik hasi zinenetik hemen, ba, gustora zaude, ongi ez, e, taldean gustora? Bai, bai, taldean <clears throat> oso gustora nau, e, lehenengo gunetik e, taldekideak oso ondo hartu ninduten, eta, bueno, hori e, er, erraztu egiten dizu lana, eta, eta gero, bueno, e, kirolarloan e, nik Mm, obera egin behar dutela, eskenean e, eh, ez da hasiera arreza izan, e, covid 19 hasieran e, eh, fizikoki enaiz ondo aurkitu edo enaiz e, nere uneko aurkitu e, ondio, eta bueno, pixkanaka hobetzen joan, nik uste dute mm, fizikoki hobeto nahuela eta eta bueno espero ete eh, lana eta eta golekin e, jutia laguntzen eh, ondio eztia eztia heldu baina nik uste dut ba eitera inasen lanakin helduko diala bai e, golak bai e, bueno askenean beste arlo batzuetan ebe laguntzen dio taldeari ta ta espero ete pixkanaka oera jutia ezta Bale, ba, mil esker, Jonander, gurekin izateagatik eta ba, zorte hon. Zuei, mil esker.